mangawi jendho masih dem sekaring bawana lenggeng permati minantu kararejan sawan kita miring arsa ulun ulun weningi iwang pepulun dateng kadhat katedha kalinggon murda sipana kraminipun paduka pepulun wangsul kula ngaturaken sumungkuming pangapik ya ya permadi kaya wis ulun tampa Kakang Semar padha kanthi karaharjan prapaning Kakang Semar eh, ya ya betara guru wis tak tampa kowe nggih anggi karo aku aku eh, lho permadi padha kanthi karaharjan prapa kita mring kayuangan nggih ulun-ulun iwang ulun dhateng kapundi Kakange semoyo padha kali kalarjo kadang. Eh iya ya neraja wis tak tampa kuwi mbageki karo Ya Yai bermati padha kanthi kalarjan. ulun nuwun ulun pukulun Bathara Kumajaya dhateng kapundi. Para mekulun kula ngaturaken pangabekti. Eh iya ya anak kula nang Kumajaya wis tak tampa. Nyai Permadi padha kanthi karaharjan. Kula nuwun inggih, Hyang Betari Ratih dhateng kapundi. Ampun kulon kula ngaturaken sembah pangabekti. Eh, iya ya mantuku Ratih wis mbak tompo. Parang ngigati ni pamatio jeneng kita marak meringarsa ulun. Ulun meninggi, yuang kukulun. suwani kuning teng wayah pun meragi marak ngarasa paduka panasane sing wayah kepingin dadi nyuwun ngambil ademing hilang pepulun ingkang arupi tontonan swarga gongso luka nonto kayu klebu dewendari gedang mas kang abubus pari parijoto kencongo ing panat jati nongkoan roni pungunditan ing koko prabu indurati angin kula pengin badhe jawab lawan kang mbok Brotojoyo. Kemati wonten timbalan ing ngajau. Ulun lilani jeneng kita nyuwun ngampil kelawan tontonan sarga sak pirandine. Apa sabab ulun maringake ngampil karana Pusmoko wahyaning mangsa kala lamun ta Baratajaya pasti dadi jodoning jeneng kita Permadi. Ingkang mengkono rame tongake tontonan swarga gamelan luka nonto. Sanadyan ta kusir dewa uga ulun paringi ngampil. Apa maneh pangarih dewa uga ulun paringake. ingkang busawani temanten putri widodari uga ulun lilani permadi kusir dewa tanlian mungka jobo kakang narodo pangareh dewa tanlian muhung komo jaya dini kang ambu salai temanten manugyo mungka jobo hatali ratih sangat tinggal malah tulo dini mangki kasembatan ingkang dados panyun Iya iya Bathara Guru. Aku ya matur nuwun kawan Bathara Guru dene semono longgaring adimu nggone wis menehake. Ingka dadi penyuwuning bendaraku permati. Padha karo kowe uga ngrabekake kawan bendaraku permati. Iya iya Kakang Ismoyo. Malah ora metungake iku wae kula pramati. saka bungah ulun anggon kita bakal para kromoan Barata Jaya. Jenenge kita ulun paringi busana temanten saka sura Suralaya. Amya apa Pandhawa ya kumulung mangun sireng saka pura. narodja to porad. Maklangkung dinah malnah kulo patu kulo parang paring ganjaran arupi busono nuwun kula ati Minangka wakil ulun kakang keparenga kakang Raja ndaupaken pun pamaji. Lho wis tak kendhal. Lho berarti. Ayo kuatir kulon kakang. angusiri kreta kantor lan ulun maring kahanan ning gamelan lokono ta komplit sak penabdi para gandarwa pisan ta ulun muni malah sak tampan tampaning dusana temanten kula permati turing gal turuna menyang Ngadiboto bali menyang Praja Ngamarta amung permadi ayo kaget anggon kita bakal daup calone bakal ana pangrencana nang ora dadi sebab mung pinaka kangguan nyembuh marang pangaribawaning jeneng kita panadi kula nuwun inggih parang kula nyuwun pangestu kula bisuwa kasembadan kula prati Oh, bendara guru aku ya njaluk pamit wis rampung penune bendara aku prati kakange semoyo ora liwat ngangoni basuki pun yen pamit ati guru nyuwun Boro ngersanipun kakak narodo, kumo jayu, wong menajau. pinangka pangareh manganten kakung kula nuwun inggih nyestakaken dawuh keparenga nyuwun pangestu Bapak Ratu jeneng kita Gustana Nata manten putri kula ning kula langkung dados tiba keparenga kula nyuwun pangestu wis ing padha kumurna dadi apa-apa dhumateng temanten tinggal gelek sama aku Kang Darmas tupu sindhe parijana kencana. Kusir dewa yang narodo pangareh dewa kumo jaya. Pangareh narodo kakak yati. Yang mangkir teh prapo mering talatang amarto sinigit. kaya kang lajan yang prabu dari terus wani meneh kang roko mandu. Monggo <laughs> oh, beraku, kula ajrakaken waya bukti, monggo oh, beraku. Iya iya, kula slawuh sing sontompo. Kaji barang buku Prabu Anggen Batu Kuang Lamaraken ya Ibu di Solo datang Ratu Nurwati. Jadi Prabu, belum terjauh. Kapur randak Prabu ini menengah ngerokok mundur. Kalau yang mandur, sampun brotot sampun linamar dhateng punten adi nanging sampun kula wurunaken yai yai prabu kresna kagungan pemundhut sinten kula saged gaup lan brotot silat kula saged wujudaken tontonan swarga gong solo kononto kayu klebu dewa ndau gedang mas pupo simbe parijana kencana Wanten kakur hidup, kita kecolong. Ayo ngelatusin negari, ngajingin kita kesan wanoro setok. rasran maesun dan lupangka panggung sungguh kuala tata satu sekawa usir dewa pangareh dewa pangareh putri itu dari semantan mamun di koko prabu berwati eh sama kuatos awet emang kita bilang sih kawan boko turno kulo ingkang andawis musuh koko prabu sabut ku sakai boko turno Ing mangke bubut bubut kita pada kurang kadang Purawa mau pasti datang dengan Ibrahim Durwati. menawi katamung kantun nyrantos dhateng para kakang ingkang sami ngwati. Antun engko paman sengguni, rapaning kados sengguni. aja ngastina daya daya jeneng ingsun mundhut katrangan paman ngatui pirsa dhateng paduka sinuwun nalika wau kula sampun ngopati dhateng pangandikanipun sinuwun mandura namung kawuningan sinuwun pancenipun kula angsal nanging dipun jararayah dening pawongan pandu Rawa sampun pikantuk Maesa Ndanu dipun rebat kaliyan Gatotkaca. Kartamarma sampun pikantuk Kreta Kencana dipun pun Werkudara. Jilun tonton nang swarga gangsa kananta sak pirantosipun sampun pikantuk pun citraksi. Namung dipun rebat kaliyan pun pamadya. ingkang mekaten rusuh tandhanipun para bendro kumawantun ngrebat dhateng darabe ing Kurawa. Selawase patis sing ngunduti patin yen ora goro ora patut. Ora ketemu nalar ing ngatasi pirang-pirang kan wis nampa direbut para korban lho. Ah masuk ngene. Yen pancen ora entuk gawe matur ora entuk gawe, ora bakal dadi apa. Aja temen goro pati, goro mundak marek kan kang mesti mudho. Kula mboten garas nyuwun. Ah, kok mesti karo kowe sing ngene. Ah, jenengi kok ora puh. lo iba jauh, dao para el bobo tiro bobo bravo lo iba a dao para el bobo tiro bobo bravo Rizro pun la dao bobo Tanding ing mangko sama sing ratu gawe. Ayo mangkat, ratan nganggo sepating mundut ingsun bisa ngrawuhaken sira. Wis <laughs> dawa. Kulo kelambar Bunda Waken. Yo, oh, Prabu. Terus pun Jaya Prabu. Mau sak kelampahan dawuh kelawan Kang Mbok Broto Jaya karo nggoten wonten pamundut ingkang dipun aturake. Amun patos. Kula ora sepenan kula ya Prabu. Kula kang tanggal dawuh pun boleh sira. Jumanggaaken Bung Prabu. Kan tau kurang ten. Wis rawuh. Yeah, dandos Bapak Prabu. Bukan sebegini yang kulo dandos kantun bidal. Angkat lagi. Monggo kulo dari akun Bapak di pangabekti. Pangabekti kula wekulo. Oh iya ya pun tadi. dewa wis ulun ta umpa. Ora kuldara wis bali. Iya, aku wis bali. Kanthi nggawa kereta kentana sak sing duwe. Ora lali para 1000 negara. Syukur sekti jemuru. ulun Kumajaya lan Hyang Gatai Ratih Samiraharja. Yaya Begawan Wiyasawa Sulun Tampa, Yaya Penemban Wiyasawa Sulun Tampa. Gatut Kaca bali. Nuwun inggih, Hyang. Kula sampun beto maestro dandu smawana wanoman. Tuling kula ingkang sowan. Yaya Sang Begawan Anoman bangetin ing panarimaku dening Sang Begawan uga keparing nyengkuyung marang pakaryaning praja ngamarta kawula nakma permadi wonten dawuh kasembadan pangajabmu permadi brata jaya pasti dadi jodhoning sira pamadya kaluhuran pangandikanipun yang pemben eh biasa wonten dawuh kulo iki gandeng pundutan wis komplit keparing ngadi guru dadi apa-apa temanten wis dawuh mula Dina iki sapa kang mbok wakilake ra wong nyang raja Ndrawati apa jeneng kita pribadi? Kula mboten nderek dhateng Ndrawati Pekulun. Trimah kula nenggo praja Ngamarta. Kula makilaken dhateng putu kula Punta Kewala kersanipun sowan dhateng Ndrawati. Oh iya ya luwih prayoga biasa. Nggih Punta Dewa wonten adawuh. jenengki kita pinangka wakil kusran yang raja berarti ngarak kadang hormati lulu ninggi dateng kap di nisto agen dawa paduka yang penemban kajabo sapa iku kini itu matau sapa kang mau utus kang perlu dari akhiratih disik prateng durati karabendan dari teman teni wadun garu koco wundra dawa siron dikinono derek no iwang batin hati prateng projo durati nisto agen dawa Datar pisan maeso ndanu serah melawan ingkang wonten wadi. Ngestaken dawuh monggo Iwang Batari kula dhereken. Nuli nggih kula ngurmungi badhe tedhak dhateng Lurwati. Ya ya wis dhisik ana dhisik. Ana aja ya. Pun tangan iki ngadhewe. Iki wanci teman-teman nang dandan ono nggih. Wis to. kang duwe dandan cara temanten ora mantra-mantra kuwi permadi persantak kaya wong tuamu bali nyang alam padang permadi oh aku kelingan wong tuamu permadi wis wis aja nangis biasa nek mok terusake sambat menawa malah ngulahake pikiraning para putu-putumu biasa iya iya permadi praliwat lestariya kuwi bisa dhaup bisa kaken-kaken inen-inen kelawan budi nurwati permati aku ora bisa melu ndongaake sapa projo kula nuwun inggih kaluhuran sabdo paduka yang remben pareng kula nyuwun pangestu iya iya ndak pangestu kula kaneka putra apa biasa kula sumanggahaken ngarsa paduka dawuhipun putu kula permati. Ya, aja kuwatir ulun gak bakal dawuhake. Kula nyuwun pangestu yang badhe ngarap temanten. Ya ya punto sing ati-ati. Kaya ulun mundhut pamit. Nuwun nggih kula niku mojo nyemanggahaken. Kula nyuwun pangestu penemban. Kaya namoman ayu nganti ling semo parngombek sono ing ngareping kreta nuli iki ngestuaken dawuh. Wis tinggal padha budhal nggih. ulun kandungake saka praja biswa kasebat babi aku mau junjung mau pundi ono ngembun gandeng podo-podo putun waku iku rabiso nyembah ndodok dewi iki sembahku tanpa nono kaki yoso oh oh adalah broto sino kan gagah sentoso dodo baumu siro ngaturaki sembah lawan pun kaki yoyong ngiri Ora liwat tak tompo sembahing sira kulub Werkudara mung pomadi ati-ati. Awit bakal dawuh ngadimu wangune bakal ana bidon nanging ora dadi boyo pungapa waton kuwi prayitna. Iya. Wis ndere enggal mangkat iriten si Permadi. Aku duwe kaul apa nggih. Pak Dasar Permadi taup alpa payungi godor rujak pulu. Oh iya iya nggih mungsuh. mantra titiyaning temanten kakung usir yang Narada ngajeng binengsan wanara seta sang anoman wingking kairing ratu negari sampat sang Hyang Narada kang sawau miring wingking jambak katingal sang Werkul dara kanthi amundi gada rujak puluh pinang arsema nyungi dateng kang rai sang prati katinga samyo jejel urutin margi polo kaulah mirsani dateng jaling temanten kagum basan wong kalah giatang ninggalake tang tangake mlayu nang pinggir dalan nonton temantet pola kenyang sawah ninggalake pacul blabat mlayu nang pinggir dalan nonton bakal temapa ing temantet basan wong kalah kenyang sawah ninggalake paculan pinang blabat nang nadyan papat Manik warni kang sami lewat angin hari dateng lampah temanten kagum. Katinga semua dari diseng mengprojok. alun jeling pangandika sang werkudara semene katresnane para kawula anggone padha ngurmati marang budhaling permati hmm, ya antuka sawapandunganing para kawula Biswa lulus anggone dhawuh permati aja kanthi ana sami kula aku kang bakal marahi tanggung Thank you. sun kula tenan iki. Apa pringgotan sampun dherekaken dhateng kanthi rapi. Kupu-kupu nopo matu tresna kidang acara dhateng prakara kula kanthi rapi. Ya nek tenggap jati kagem pandhapi. kaki Prabu Pringgondani podo rakerja nyuling iku Prabu dateng kapundi wonten migatos ingkang pundi kepareng pocemadong iya iya sang Prabu Prabu kono madyan ing praja Wirati kaduta lawan ilang marodo kinen dandan marang teman ken manut dia menapa sawena sadan lestri pangundhi pun nonton berarti menawa ana kang muji wani kanjeng Gusti. Dene iki Prabu. Istri pamundhut saking Gurati sampun kesempatan maujud sedaya sampun badhe kasuwanaken dhateng Bu Prabu. Malai mangki kula ngrumiyini ngaturaken serasraan maeso dan panca panggung sungguh bunga lan caca satu sekawan dosa namun kiwalo prabu ilmang kima esun danu pecah setunggal awet monggo mboten purun kula irit lajeng kula pejahi wonten margi kuwi jenenge kurang genep garwa aku mok nampa binangka janeping maesa dalu gatotkaca piyambak ku prabu wacangka ngrampungi garwa kula nun nuli diwa petani nek kanjen katon mboten lan Kresna ganjen pati wadan bersarane dhateng manten putri malah dibejak minggah dhewe ana mancing jroning kedaton sombo wong kuwi gawe jiwa-jiwa moro dhewe nang juang rati mancing jroning kedaton kuwi dinyes thank you kita ning jenging sungguh ora kang nguji wali. Lho nggih boten wonten wae Prabu. Ora liwat jenenge sunan lan dibagi marang kasing pur kadang nggone guyub ndak opati kaya nyeri prabi. Cetha lamun kadangku Brata jeneng pasti dadi jodhening tanan ampun prabi. Kawula nuwun. Lho. Sulak raja kono apa kae? Dadi kalipun temen sampun dateng. Lha Ya, kuwi ngaturaken karajan Yaya Sang Prabu Kresna Sulantong. Jaya Aji Samirajo. Nuwun inggih monggo Prabu. Werkudara padha becik. Ya wis tak Dimas Mananten padha rajo Dimas. Kula nuwun inggih Koko Prabu dhateng kapundi. Kula Kresna wonten dawuh ilang pembulung. rawuh ulun nyilet marang temanten kagung dinepi enggak daopno nggih amarga diburu paring jauh dadi apa-apa temanten wis jauh karana pundutanmu wis komplit ora ana kang ngujiwani tontonan swarga wis mudhun gamelan lepananta ya wis mudhun komplit sak pengabuhe yang ulun nuli nggih ora ana kang ngujiwani crita kancana ya wis ana usir dewa ulun dewi pengarep dewa kumajaya Kaleman ya wis jengklek ana ngarepe kreta. Ratu sing negara wis miring kabeh. Sakawan ku dingae malah kula dene kebone wis didhisikake wae karo wasa. Nuli nggih sampun kula tampi pemulung. Mula biar gandeng iki wis padha rawuh mrene. Praja akeh kang padha rawuh. Enggak jawab mung kadang mblok jalan si permadi. Nuli nggih betul aku wis jawab. dawuh. Setyaki, wonten dawuh. dawono klarat di dalam karawitan kenepet pengoro munggang padha ngurak pinangka dawuh ping temanten nggih sepaken dawuh pun sampun kula tindakaken anggen kula ndhapaken Raden Permadi dateng semaning Dyah Dewi Brotojaya. Ya ya ulun. Anak semi marang dhateng Permadi apa maneh si Brotojaya. Ya ya Permadi wonten adawu. Wong sira Brotojaya padha ngabekti marang para pundhit. Ngapunten bisa nyemno pangestu kabeh bisa atau turut kabidini panjenengan ulun kelawan pekulun batara kumaja kula nuwun ing dados sendika ngestaken Koko Prabu kula ngaturaken sembing pangabekti Kakang Prabu aku ngaturake pangabekti permati. Oh iya iya. Kiai permati. Wis tak tampa pangabekti sangka siadi. Kelawan sita brata jaya. Pun kakang ngandungake biswatu tuntut kaya dene milami duno. Lestari jauh kalis ing beda. Wiwit iki brata jaya. Wis ilang kadiasaning nyekti sira wis dadi arepe isi permadi kudu bisa ngrangkani kon garwan permadi ya ya pengestune kakang prabu kang dasu Koko Prabu Kunto ngaturaken pangapun. Ya ya ya. Pun kakang paring pangestu lawan siati. Disuwa kena kanggo anambak rasa marang Yai Permati. nembangake marang sajatine ngrasa saka Yayi Permati ingkang tundhone Islam nurunake wiji kang utama murakabi ing Madya Wadu awit sanga kadayan wahyu kang akeh Gusti nampa Yayi Permati kawulan pangandikane Bungku Prabu ngabekti lan ulun Narada kula ngaturaken pangapunten. Oh iya iya iya nggih, nyuwun tampon nggih. Anggenku dhawuh pranggaran Wisrata Jaya dina iki. Permadi Joko wis ilang, Joko Jaya pranan wis ora ana. Anane mung garwe ngantarane kakung lawan putri. Ora liwat kulon pang mengestu bisa enggal pematutan awarmati kelajengan tapi no kanggo tanda bukti no jadi kita wis lakon dal klan si Broto Jaya tadi jeneng kita amerti wajib gaji daraman yang satu pun bisa kita ke antar mereka tersenang kelawan kewajiban kalau bulan pangan dian pun hilang narutu jawa tomayungi jeneng kita pulut antar kajaran daukmu kelawan si loro Aki nrodo. Apa Bratasena? Seksenono. Iki wis tak luwari. Anggonku duwe nadar. Dasaro klakon daop tak payungi kudu rucak kula wis klakon. Mandhake iki daoping prajurit. Oh iya ya, Gubara ulun nekseni, Nger. Ya Yai Pamadya nusinggah kanthi manggih papan negara wanita Sibroto Jaya kawula nuwun njenengan istawaken dawuh bangun anane wis tau wis duwe para dewa kakang mantene wis tau mantene wis tau apa pun tak wis komplit ora ana kang wujiwani kabeh wis samapa diaturake kang guru ati nang isih ana sing dituruti dewa duwe kudana dewa dileksanani opo kudanane kaya dewa kanyane kudana ku amun to aji kudawa kudu ana patok balung untuk kripil ganging rambut ganjur getih sedodo dure kalau ndur wati angkelangan tak metu saka papermang dijog kalon Senar numpak opo, numpak gajah opo, numpak jarak. Atau rangsang di molo, jilek pat nadai gede orang pasang. Hati bende polio. Kandeng lagi mampir raya. Rongko bisa nuruti karpi polo diwo kakang. Upo mewakil di. Wakil kena wapun, sentuh mohon telalai. Wakil berkutur. Abu! Abu! Abu! 到乌鲁 kaya sloko kumaring ngendoro obat mabiting godari capul nyampluk ratu selgari pecah kapsara banjir getih sak dodo panggalin sang seno kasrepet nenggolo pilingalin sang seno ingkang kereng ingkang dari kabulan isapo meletak sang proto seno trayek no prabuan nonggar hoco iun mengkang romo gulunuhakin palagar yang nyanda klopo kekepuruhakin prabu bolo deo kekere nalika Kanjeng Rama landhang kanthin wonten palagan. Garwaca wonten ajauh. Wis aja mok tangisi. Mengko aku kang bakal marasake wong tuamu. Sumangga Prabu. Wakmu Baladewa mok kapakake Garwaca. Kula semrap Kanjeng Rama gumelita wonten palagan. kula lajeng nyandhak kelapa kawan dosa janjang kula kepruk ajeng Prabu Baladewa. Walah wis ora karuan. Kambil petang kula janjang karo wak. Nek ndoro wati entek kabeh aduh. Semanggaken. Sing tak waras nek ngromo semanggaken. loro wakmu kok kapadhe kula kepro klopo kawon susu janjang wah anak lanang dikul dhuwur mendem jero mbok mau dipoto bulune pisan panjenipun oh ya jalan-jalan ora apik wis aja to urip pagi aja mau urip pagi ora urung gawe keker perlu dilukakanku dhewe sing kelangan ora kundur. Dhewe pacu ora ora gawe kisruh. Sedulure dadi manten ora nyumbang malah gawe geger. Wis minggir, mung oh. waras niku. Ah, let me tattoo to you, a lot of katernan ora ngerti geger ngalun-alun. Ono po Kakang Prabu wonten napa? Lerena nggon padha tipas pas Pancen orang dumunake halane campur mendung. Mestine sumuk. Ono po Kakang Prabu Brata Jaya Neraka Mandura iki ngamuk ana Praja Ndrawati. Ora lila yen kowe Jakar Permadi. Mula dina iki ora ana kang bisa nglilihake pengampe nerakan kumpung kajaba kowe sekloro. Brata Jakar Permadi kowe metu petukmu kok Prabu Baladewa. Padha karo kowe arep mateni karo Abdi Ana carane. Iye, Kakang. Brata jaya petukno kakangmu. Kowe nang iso mung njaluk mati wae. Pradi, wonten oh, jalu. Kowe matur kakangmu. Kowe nyebuta Mbak Ayumu ora ati. Mbok no bakal iki kok ora. Ora liwat mesti tangi. Dawes padha kadhe ono turono. Ayo permati. jane metu saka crone Pak Perman. Rangsang mesta kau nomor lagi. Kang Prabu, Kang Prabu kuwi aja mateni Permadi. Aku wae paten ono Kakang Prabu, Kakang Prabu. Kang Bu Irawati, Kang Bu Irawati. boten ketinggal labuhan kula kang mbok ira ati. Bakti kula cenepuk aro ira ati mati. O oes oh, seneng tenan aro yumu. Sampun kok wis sampun lair batin lair atas ya berarti sing iso mbak ilmu Opo jalurane mbak ilmu guru tono ya yoni ora ireng opo kowe ya semono mati di penjalu opo ya turu tono akhirat kerep yo kacang berapa Ayo sono buana tak pondong bocah loro kabeh. Sedap semanten Kianom Suroto pun gelar lampan Parto Kromo. Kula pun Samudrianto saking Mas Pati dot Dewagu.wordpress.com ingkang makarus sarengan kalian radio Samhan AM 63 dosa ngaturaken sugeng pepisahan mugi rayu ingkang tansah pinanggi Nun